jeste i da se održavaju predavanja za žene. Kao što se održavaju predavanja za, za ljude, za muškarce. Imao je Boži poslanik, ali sad sam običaj da drži predavanja ženama. Da bi ih uputio propisima njihove vjere, da bi im pojasnio i objasnio mnogo toga što trebaju da znaju u svom svakodnevnom životu od važnosti žene u islamu jeste i to što uzvišeni Allah Đelešanu objavljuje jednu suru koja nosi naziv Sura Nisa. Sura i poglavlje o ženama. Neki od profesira tumača Kur'ana nazivaju ovu suru Suratul mučtena. To jeste sura koja kazuje o društvu. Drugim riječima, društvo islamsko se bazira na čovjeku i ženi. I ako je čovjek sa jedne strane, a žena sa druge strane kako treba, jednom ispravnom islamskom životu, onda je to garancija da sa Allahovom pomoću bude sutra i društvo to ispravno i rado kako treba da bude. Svaki musliman je treba da bude svjestan obaveze međusobnog lijepog odnosa između čovjeka i žene. I svako od njih jedno prema drugome kako ima svoja prava, tako ima i svoje obaveze. Allah uzviše nam kaže o tome u suratu Nisa, o suri o ženama, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا One su od vas uzele jedan čvrst ugovor. A kako nije čvrst ugovor? Kada ta djevojka, kada ta žena ide iz kuće svoga oca i svoje majke, do juče nepoznatom joj čovjeku, da bi tu našla svoj smirak. Pogledajmo toga čuda koji je Allah dao u društvu među ljudima. Bila je počašćena kod svojih roditelja. Bila je poštovana kod svojih roditelja. Nije joj ništa nedostajalo ali ona ide jednom drugome čovjeku da bi još više bila počašćena, da bi još više se o njoj pažnja, njoj pažnja pridavala i o njoj se brinulo. To je taj minitapun garim, čvrsta jedna obaveza, jedan ugovor koji ste vi dali. U ovome smislu kaže nam uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, u svojim riječima, a'udhu billahi min šeitan rajim, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ A njima, to jeste ženama, pripada isto toliko prava koliko i dužnosti. Bil ma'ruf, onako kako je poznato po Allahovoj odredbi njegovom zakonu. وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ A muškarci imaju prednost pred njima za jedan stepen. Prednost koju im je dao uzvišeni Allah jalla šanu. الرجال قوامون على النساء a ta prednost je spomenuta u kuranskom ajetu isto u sura Nisa, ajet 34. Ljudi su zaduženi kavlamuna ale nisa, da budu nadzor i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju voditi Dakle, Allah uzvišen je zadužio ljude posebnom dužnošću i odgovornošću prema njihovim ženama. U ajetu prije citiranom spominju se načelno obaveze i dužnosti koje imaju jedni naspram drugih. A Resulullah alaihi sallam na hađetul vadao, na oprostom hađi je rekao, poručivši svome uzmetu, vi prema svojim ženama imate prava i dužnosti i vaše žene prema vama imaju prava i dužnosti. Hadis ovaj bilježe autori sunen zbirki, a Tirmizi ga ocjenjuje kao sahi hadis. Neka od ovih dužnosti i obaveza su međusobna, zajednička, a neka posebna. Što se tiče zajedničkih dužnosti i obaveza, i čovjeka i žene, ono što su zajednički dužni da izvršavaju. Kao prvo, to je el emane, povjerenje i vjernost jednih sa drugima i prema drugima. Svako u toj bračnoj zajednici dužan je i obavezan da bude vjeran i odan svome bračnome drugu. I nijedan ne smije svoga bračnog druga iznevjeriti u tome emanetu. Od toga emaneta je da čovjek tajne koje su među njima i isto tako žena ne iznosi među ljudi. Da te tajne ostaju među njima. Da te tajne ostaju u kući. Emanet isto tako kada se povjeri jedno drugome da to ne iznevjeri tu čast. Isto tako emanet kada je čovjek odsutan od kuće da ga žena sačuva u njegovom obrazu, u njegovoj časti, da svojim postupkom, riječima ili bilo čim drugim ne okalja čast svoga čovjeka to su joj emaneti koji su joj povjereni. A vidjet ćemo iz hadisa Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam šta je ženi garantovano kada ispuni ove emanete. Kao drugo, od zajedničkih i međusobnih obaveza jednih prema drugima jeste da među njima vlada ljubav i samilost. Jer uzvišeni Allah kaže ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم i od njegovih dokaza en halaka lekum min enfusikum ezvađen je i to što je od vas za vas, od vaše vrste stvorio žene vaše وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا da se sa njima smirite وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ i učinio je među vama مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ljubav međusobnu i samilost. Dakle, čovjek u svojoj kući treba da nađe smiraj, jer je zadužen drugim poslovima van kuće, da radi, zarađuje i privređuje. I kada dođe kući da nađe smiraj kod svojih kući, a ne da nađe, ne daj Bože, azab i da nađe neprijatnosti i neugodnosti. Mevodzeten ljubav wa rahmet i rahmet među sobom. I zato nam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu sa sahih senedom koga bilježi tagarani Men la jerham la jurham. Onaj ko prema drugima nije samilostan, neće ni drugi prema njemu biti samilostan. Neka ne očekuje ni od drugih da će drugi prema njemu biti blagi, pažljivi i samilostni. Men la jerham Ko drugima nije milostiv, neće ni drugi biti milostivi njemu. I to je od zajedničkih obaveza i dužnosti da jedno drugome budu milostivi i da budu pažljivi jedno prema drugom Kao treći je etikatul mubadeletu. To jeste uzajamno povjerenje. Kada znamo da kuranski ajet mu'minu na ihvot. Mu'mini su braća. Mu'mini mogu biti samo braća i ništa drugo. I isto tako mu'minke. Sestre, uvjeri. I kada Rasulullah ali sallatu kaže u svome hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim La yu'minu ahadukum neće niko od vas vjerovati hatta yuhibbe li ma dok ne bude volio i želio svome bratu što želi i sam sebi to jeste isto tako i svoje sestri što želi i sam sebi dakle ovakav jedan odnos to je vađib i to je obaveza muslimana. Da čovjek voli više sebi nego drugome, to ne smije biti. Ko se bude sačuvao te sebičnosti, kaže uzvišeni Allah, وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onaj ko bude sačuvan sebičnosti, on je od onih koji su uspjeli. I ne smije čovjek očekivati od svoje žene, od svoje supruge, sve da mu bude nagođeno, a on ništa sa svoje strane ne učini u tome da je olakša njene obaveze kućne, da joj pomogne, da i on isto tako bude jedan aktivan član te bračne zajednice. Da i njegova porodica od njega osjeti ljubav i samilost. Dakle, ono što musliman ono što muslimanka moraju gajiti jedno prema drugome jeste da voli drugome kao što voli i samom se. I to je vađib, i to je obavez jednog muslimana. A ono što je veće od toga, to je da voli drugome više nego što voli sam sebi. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ kaže Allah Želešanuhu, a oni druge sebi pretpostavljaju وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Makar oni imali potrebu za nečim. Sami. Ali druge tome pre, sebi pretpostavljaju. I to je jedan visoki stepen. I to je lijepo, mustahab. Ko može to? Ali najmanji stepen to je da čovjek voli svome bratu i svoje sestri, muslimani i muslimanki, onoliko koliko voli i sam, i sam sebi. Jer to je ta veza imanska koja nas vezuje. I zato od onih stvari što nam je poznato hadisu Rasulullah koji je udaju ženu jeste vjera. I to je ono što nam se savjetuje da tražimo u ženi, a ženi isto tako se savjetuje da traži svome drugu. Dakle, vjera da se traži i da se međusobno ima povjerenje jedni prema drugim. Kao četvrto, od uzajamnih obaveza i dužnosti jeste el adabu ammetu, To jeste opšte, to jeste uzajamno uvažavanje, poštivanje i odnos pred jednih prema drugim onako kako Islam to zahtjeva. Jer nam uzvišeni Allah kaže وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ A sa njima lijepo postupajte. To nam je Allah uzvišeni naredio. Tako odnosimo prema ženama. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koga prenosi muslim primite kao obavezu da ćete se prema ženama ljubazno odnositi. Da ćete lijepo prema njima postupati. A Allah nas posjećajući na veliku blagodat bra, braka kaže وَلَا تَنْتَهُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ A nemojte ni pošto zaboraviti velikodušnost i dobrotu koja je među vama bila i vladala. Ako dođe do nesporazuma, nemojte one lijepe časove vašeg uzajamnog života zaboravljati. Lijepe časove koje vam je Allah kao hediju i dar dao. Nemojte to ni pošto zaboraviti. Što se tiče dužnosti čovjeka prema svojoj ženi, njegove su sljedeće obaveze. Prvo, da lijepo prema njoj postupa. Pridržavajući se riječi uzvišenog Allaha Đalešanu koje smo malo prije citirali وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ i lijepo sa njima postupajte. Dakle, da njegova žena u kući njegovoj bude počašćen. Da se osjeća rahat i bezbjedno. Da se osjeća kao da je sve brige on sad je skinuo one koje je u mogućnosti da je, da je skine. Pa kada je u teškoći, da je razgovori. Kada je u teškom stanju, a ženama se to dešava, u brizi, u nekoj je jer nekada provodi dane neklanjajući, pa onda u tome času šeitan pokušava da, da ženi u tome času šeitan pokušava ženi da donese razne vesvese i ružne njih. Tada žena treba posebno da i badet čini i badet druge vrste, a to je zikra, to je spominjanje uzvišenog Allaha za zašarak. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže nam u hadisu koga prenosi Tirmizi i kaže da je Hasan Sahih najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama dakle to je odnos onakav kakav nam savjetuje Resulullah sallallahu alaihi a u drugim rivajetima spominje Fel ene ruku li a ja sam među vama najbolji prema svojoj porodici. Dakle, ugledajte se u Rasula Alehi Ukoliko žena ne poznaje neke propise vjerske, dužan je da je pouči. Ako on ne zna da nađe, ne nađe kako će svoju ženu podučiti tim propisima. Bilo preko kaseta, razne literature, bilo odvođenjem žene na versove razne i predavanja ili kroz razne davetske islamske programe da joj olakša kako će naučiti. Isto tako od olakšanja da žena nauči kada ženu dovedemo na ders da je oslobodimo djece. Kada ženu dovedemo na ders da sluša da je oslobodimo djeci. Jer kao što bi djeca nama smijetala prilikom slušanja djeca isto tako još i više djeca mogu zasmijetati ženama. Jer to ne osjećaju ljudi. Pa neka se dijete okrene tokom ljeta, djeca, žena će izgubiti tu misao, izgubit će to sve rečeno da tome desu. Dakle, ljudi, muškarci u tome moraju biti osjećani. Moraju znati kada ženu nečim zaduže, da je s druge strane olakšaju i da joj pomogu. I zato nam uzvišeni Allah kaže Ja i alladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od, od vatre džehennemske. Kul innal khasirin i reci, zaista su oni koji su propali, الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة koji su propastili sebe i svoje porodice na kijameskom danu. Dakle, mi ćemo biti pitani za naše porodice. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu na alaihi, gdje kaže, svi ste vi pastiri i, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici. Žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Dakle, odgovornost koju nosimo pred Allahom Đelešanu naspram naših porodica i naspram naših žena. I u tom smislu nam kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu isto koga prenosi i Buharija i muslima kaže Primite kao obavezu da ćete se prema ženama ljubazno odnositi jer one su kod vas zarobljenice. Jer one kod vas su smještene. One bez vaše dozvole ne idu. Pa gledajte da im taj njihov život olakšate, da im pomognete, gledajte i učinite da im učinite taj život lijepim i koliko ste u mogućnosti ugodnim, da im olakšate, a ne da im u tim njihovim obavezama otežate. Isto tako čovjek je dužan pogledu svoje žene i porodice, da se ponaša u duhu, da se ponaša u duhu islamskih propisa i da svoju porodicu navede da se ponaša u duhu islamskih propisa. Tako je dužan zabraniti svoju ženi da se otkriva, da se nepropisno zabranio je da se nepropisno oblači, da se miješa sa muškarcima s kojima nije u srodstvu, to jeste koji nisu mahremi. Osim toga, muž je dužan o svojoj ženi voditi brigu, obezvjeriti joj dovoljnu zaštitu. Ne dozvoliti joj da se, kada je u pitanju vjera i ponašanje pokvari, ne puštati joj da počne kršiti ono što je naredio Allah njegov Resul Ali Ne smije čovjek sebe i svoju porodicu svojim rukama bacati u, u propast. Ola turku bi ejdikum i Nemojte sebe bacati svojim rukama u propast. To jeste da čovjek nabavi televiziju i satelitske antene i onda da pusti svojoj porodici da gleda šta hoće i da te programe okreće u najmanju ruku da gubi vrijeme u tome ako ne i grijehe velike priče gledajući u to. I u tome smislu će čovjek imati posebnu obavez. I ne smije u tome popuštati u tome je odgovoran posebno. Zatim je dužan čovjek da pravedno postupa sa ženom. Jer je Allahu poslanik ali i rekao u svome hadisu među vama je najbolji onaj koji je prema svojoj porodici najdobrostiviji, najbolji. A ja sam od vas sviju prema svojoj porodici najbolji. Ovaj hadis prenosi se sa Hasan Senedom do Peto, ne otkrivati pred drugima njene mahane i ne spominjati Koje je saznao ili neke tajne koje mu je žena odjela. To su ukratko dužnosti čovjeka prema ženi. A dužnosti žene prema čovjeku su sljedeći. Da mu se pokorava u onome u čemu je pokornost uzvišenom Allahu Dakle, ne u grijevu nego u dozvoljenim stvarima. فإن أطعتموهن قال uzvišeni Allah Đelešanu, a ako vam postanu poslušne, فإن أطعتموهن فلا تبغوا عليهن سبيلا onda im ne smijete ništa nažal učiniti. I kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da sam ikome naredio da nekome padne na seđu, naredio bi ženi da padne na seđu svome mužu. Ovaj hadis bilježi u Davud, Hakim i Tirmizi, a Tirmizi ga ocijenio kao sahih hadis. Dakle, kolika je dužnost i obaveza žene prema, prema njenom mužu. Kao drugo, dužna je čuvati kako svoju čast i obraz, tako i čast i obraz svoga muža ne rasipati njegov imetak, brinuti se o njegovoj djeci i drugim kućnim poslovima imajući na umu kuranske riječi koje smo prije citirali qanitatun hafizatun gajbi bima Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode. Jer je Allah njih štiti. U tom smislu rekao je Resulullah sallallahu alaihi wa u hadisu koga prenosi Buharija i Muslim, ali gdje kaže žena je čuvar muževe kuće i djece. Dakle, njoj je to povjereno i bit će pitana za taj emanet koji joj je dan. Treće od dužnosti žene prema čovjeku jeste da boravi kući svoga muža i iz nje da izlazi samo sa njegovim i dozvolom, da drži oboren pogled, da govori spuštenim glasom, da čuva ruke od nevajalih dijela, jezik da čuva od bestidnog govora i onoga što ne priliči, da žena bude učtiva i, prak i pažljiva prema rodbini svoga muža, prema njegovim bližnjim i rođacima, i da sa njima ne postupa onako kako ne bi postupao ni sa svojim mužem. Jer uzvišeni Allah kaže وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى u kućama s kojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte. I kaže uzvišeni Allah i na sebe pažnju govorom ne skrećite kada u napad dođe onaj čini je srce bolestno. Fa bolesno. alladhi fi qalbihi قَلْبِهِ wa وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا I samo govorite poznate riječi. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ I reci vjernicama da obore svoje poglede. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ I neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Allahov poslanik ali i salatu wasalam kaže nam u svome hadisu koga prenosi sa sahih senedom Tadarani i kaže najbolja žena je ona koja te kada je pogledaš obraduje. Kada joj narediš poslušate. a kada si od nje odsutan, pazi da sačuva svoju čestitost i tvoj imetak. Da ponovim ovaj hadis, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi taberani sa sahih senedom, najbolja žena je ona koja te kada je pogledaš obrazuje. Kada joj narediš, poslušate. A kada si od nje odsutan, pazi da sačuva svoju čestitost i tvoj ime. Ne rasipa imetak, čuva svoju čestitost i ne priča svašta i ne priča za, sa svakim. Isto tako kada joj nešto kažeš ne trebaš reći po stotinu puta, već poslušne žene i one koje su kako treba, znaju šta vole njihovi muževi i osjete šta je njima drago pa gledaju da mu to ugode i urade kako treba. I isto tako, kada je pogleda, ona ga obrazi. Svojim ponašanjem, svojim izgledom, svojim ahlakom, svojom vjerom isto tako kad čovjek pogleda svoju ženu, da je ona u ibadetu, obraduje se čovjek. Žena koja ustane i probudi svoga čovjeka na noćni namaz. Pa ako neće da ustane, onda uzme vode pa ga malo poštrsta tom Resulullah ali kaže Allah se smilovao toj takvoj ženi. I kaže Allah se smilovao čovjeku koji ustane u noćnim satima pa budi svoju ženu pa ako ne ustane onda je popršće vodom da, da ustane. Allah se takvom čovjeku smilovao. I Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi imaju muslim imam Ahmed gdje kaže ne branite Allahovim, rob, Allahovim robinjama da odlaze u džamiju. Kada nekoga od vas zamoli žena da joj dozvolite da ode u džamiju, nemojte joj braniti. Jer nema žena u džamiji. U džamiji je samo fajt. Bilo da je namaz, bilo da je ibadet, bilo da je ders neki, samo može fajde i koristi od džamije vidjeti. I isto kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam u hadisu koga prenosi Muslim, Ahmed, Ebu Dawud i Tirmizi dozvolite ženama da na noćne namaze idu u džamiju. Dakle, i na noćne namaze ako treba jer je hajt svaki u Ali sa napomenom ako živimo u takvim društvima gdje će žena biti izložena raznim negativnostima, onda smo dužni otpratiti svoju ženu, makar otišla u drugu ulicu tako blizu svoje kuće ili u istoj ulici. Ako će neprijatnosti doživjeti i vidjeti, onda smo dužni otpratiti i dati njoj potrebnu zaštitu. Pogledajmo hadis koga a Hasan je predaja kom je Ummu Selena radijallahu anha prenosi da je Allah, poslanik kao sam rekao koja kod žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u žene. Koja god žena umre, muž bude njome zadovoljan, ući će u žene. Svakako zadovoljan. U vjerskom pogledu, ne u svakakom. Dakle, vidimo da je ovo sve od I propisi ukratko navedeni i spomenuti da su to propisi naše vjeri. Kao što su propisi namaza, zekijata i drugih raznih ibadeta, isto tako i ženitba i udaja i bračni život i odgoj djece i potomstva sve je to od ibadeta uzvišenom Allahu Đelešanuhu kad imamo u tome i iz toga cilj da služimo uzvišenom Allahu Đelešanuhu i da mu budemo u pokornosti. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas pomogne sve u tome nastaviti. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك jedna napomena imamo još dva pripremljena predavanja braće iz Beća ali to što smo imali danas više ovih predavanja inša Allah gledat ćemo da iskoristimo jednom drugom prilikom da čujemo ta vrlo važna dva predavanja isto koja se odnose pitanja žena u današnjem životu i radu